Թանկագիցներ այսօր մայիսի 21-ն է, օրը 5 շաբթի, Գարցիկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ հաղորդաշար ծրագրում։ Հաճելի է, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգնում են կարևոր խնդիրներ լուծել։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է tut.am անշարժ գույքի գործակալության աշխատակից Զարինե Ղահրամանյանը։ Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում ապրում Արցախյան գայպարքարի մասնակից Երվանդ Ավանեսյանը։ Նա իր 4 ворթիների հետ զինվորագրվել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզայանին։ Սան 21-րդ դարում դժվար է պատկերացնել կյանքն առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների։ Գրեթե չկան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում օգտվել համացանցից, բջային հեռախոսներից, ինչպես ընկերների հետ շփվելու, այնպես էլ ընթերցելու, տեղեկատվություն ստանալու կամ այլ նպատակներով։ Առավել հաճելի է, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգնում են կարևոր խնդիրներ լուծել, ինչպիսիք են օրինակ տան արխիվաճարքը, աշխատանքի տեղավորումը, զբոսաշրջային տուրից օգտվելը։ Այս ամենով արդեն 2 տարի է զբաղվում է tut.am անշարժ գույքի գործակալությունը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց գործակալության աշխատակիցներից Զարինե Ղահրամանյանը, իրենց ծառայությունների պահանջարկը կա, խնդիրներն էլ համոզված է կլուծվեն հնդացս։ Մենք մեկ ուղությունով չենք աշխատում։ Առաջնահերթը անշարժույքի գործակալությունն է։ Աշխատում ենք սայտով tuta.am։ Սայտում տեղադրվում են լուսանկարներով տները, իր պարամետրներով, այնտեղ ամեն ինչ գրված է։ Ունենք դիտորդներ շատ դրսից, ասենք ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից հետևողներ, ովքեր զանգահարում ու հետաքրքրվում են տներով, արկու վաճառքով, կամ մարդիկ, ովքեր այստեղ վաճառում են, բայց իրանք այստեղ չեն, այդ սայտի արկայությունը մեզ դրանով շատ-շատ օգնում է։ Ունենք շատ հետևողներ, օրեկան մինիմում 500-600 հոգի նոր այգիներից հետևում է մեր սայտին, շատ հետաքրքրված են։ Դրանից բացի Տուտայեմը զբաղվում է travel-ով, տուրեր Հայաստանից դուրս։ Ասենք մեր զանգահարում օրերը, ժամկետները ասում են, մենք արդեն ամբողջ փաթեթով իրանք ներկայացնում ենք ինչ գների սահմաններում, որտեղ, ինչ ուղություններով եւ այլն եւ այլն։ Արտ երկրնյա։ Արտ այո, արտ երկրնյա։ Բայց կան մտքեր նաեւ Ղարաբաղում ինչ որ հետաքրքիր տուրեր կազմակերպելու մասին։ Դրանից բացի մենք պահանջարկը հենց երկիրը ճանաչում։ Այո, իհարկե Իհարկե, այո, որովհետև Ղարաբաղ շատ երիտասարդներ շատ մարդիկ կան, ովքեր մեր Գանձասարը, մեր Տաթևը, մեր Գճչավանքը հետաքրքիր տեղեր չեն գնացել, չեն տեսել, դա դրանով մեզ կօգնի։ Հետո կհամախմբի երևի նաև մարդկանց, ովքեր հենց այդ տուրի, այդ ճամփորդության շրջանակներում կծանոթանան։ Իհարկե, իհարկե։ Շատ լավ գաղափար է։ Այո, իրա լիքը պլյուսները ունի։ Դրանից բացի մենք աշխատանքի տեղավորման գործակալություն ենք, դա մի քիչ ցավոտ թեմա է մեր Ղարաբաղի մասին, որովհետև ունենք աշխատողներ, չունենք աշխատ տանք։ Դիմորդներ շատ-շատ ունենք, 100-ից ավելի։ Տարբեր տարիքի, տարբեր նախասիրություններով, տարբեր մարդիկ, ովքեր փնտրում են աշխատանք, բայց երևի Ղարաբաղը չի հասել նրան, որ մեր ինչ որ գործակալությունները, օֆիսները դիմեն զանգահարեն ու ասեն, որ աշխատանքի տեղ ունենք ու մեզ պետքա աշխատող։ Մենք ենք զանգահարում, դեռ այդ մակարդակին չի հասել։ Այսինքն որ ուրիշ հիմնարկների Այո, այո, այո։ Թող դա լինի խանութներ, թող դա լինի ինչ որ ֆաբրիկաներ, տարբերություն չկա։ Ամեն դեպքում, բայց կան արդեն հետաքրքիր քրվողներ ունեք, որ զանգահարում ասում են աշխատու ժապետ, այսքան մարդ, այս ինչ հնարավորություններով, այս ինչ տարիքի։ Երևի ժամանակի խնդիր։ Այո, ուղղակի այս ինչ որ սոցիալական բահա, որ ունենք 100-ից ավելի մարդ, բայց չունենք դեռ այդքան աշխատանք, որ մենք կարողանանք բոլորին տեղավորենք։ Բայց դեռ աշխատում ենք այդ ուղությունով, սպասելիքներ շատ ունենք։ Ու տարբեր ուղություններով։ Ու տարբեր, տարբեր ուղություններով բացվում է գրին մասնակիցներ են Ճիշտն ասած, մեծամասնությունը տարեց մարդիկ են, ովքեր հավաքարարի գործեր, բանվորի գործեր, այն մարդիկ, ովքեր պետական տեղերում արդեն չեն կարող տեղավորվել, այդ մարդիկ դիմում են մեզ մենք էլ հնարավորության չափ փորձում ենք իրանց օգնել։ Դրանից բացի մեր մոտ նոր հիմա բացվում է Green Card-ի բաժին, շուտով կսկսվի գրանցումները, որ เป զի հետագայի համար լինի խաղարկություններ, Green Card-ի խաղարկությունը այստեղ էլ է լինելու Ղարաբաղում։ Արցախի համար բավականին նոր երևույթ է։ Ուրախալի է, որ այդքան պահանջարկ կա, նաև զբոսաշրջային սեզոնի հետ կապված շուտով պահանջարկ լինելու է ժամանակավոր բնակարանների, քանի որ գալիս են ինչ որ տեղ հայրենասիրական բնույթ ունի, քանի որ այն մարդկանց սերունդները, ովքեր շատ վաղուց արտերկրում են ապրում, ուզում են ծանոթանալ հայրենիքին, ուզում են գալ, ուզում են տեսնել իհարկե։ Կա այդպիսի բան, հուսով ենք այդ ավելի կզարգանա, ավելի մեր մոտ կբարգավաճի, սպասելիքներ շատ կան։ Քանի որ նոր եք սկսել, ինչ խնդիրների եք հանդիպել։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում դեռ երրորդ անձի վստահություն չկա, գիտեք ինչ առումով եմ ասում, ավելի լավ է բարեկամներից, ծանոթներից <laughs> ասեմ, տունս վաճառում եմ, կամ գնամ ու ինչ որ անշարժ գույքի գործակալության դիմեմ, այնտեղ ինքը փող է վերցնելու, բայց այնտեղ շատ փոքր տոկոսներ, որ մենք վերցնում ենք դրա հետ միասին, մենք այդքան փնտրում ենք, որ վաճառեն կամ գնեն այդ տունը։ Մարդկանց փնտրում ենք, աշխատում ենք դրա վրա։ Ուզում եմ ասեմ, նենց չի թե հենց նենց վերում են ու այդ ինչ որ փոքր 1.5%-ը մեզ մուծում են։ Այո, բայց Ղարաբաղը դեռ շատ հույսով եմ, որ իսկապես արդեն կհասնի այն մակարդակին, որ մարդը դիմի ու հանգիստ իմանա, որ մի ամսից, երկու ամսից, թող 3 ամսից, որտեղ տունը մի հա։ քիչ դժվար է իհարկե առնելու վաճառելը, բայց էլի որ հասնի այդ մակարդակին, որ մարդիկ վստահեն ու արդեն իրենց գործը երրորդ անձը կարողանա հանգիստ անել։ Դա այնուամենայնիվ ինքնիվ եւ ժամանակն է խնայում տվյալ մարդու, քանի որ այդ գործով զբաղվում են ուրիշ մարդիկ, ուրիշ մարդիկ արդեն փաստորեն։ Այո, հենց մեր գործակալությունը ձգտում է դրան, որ մի քիչ նորացվի Ղարաբաղը, մի քիչ ավելի նորամուծություններ տեղի ունենա այդ բնակավարում։ Իսկ Արցախում էլ ինչ խնդիրներ կցանկանայիք ոչ ձեր գործի հետ կապված, որ ժամանակի հետ կամած-կամած յետ մղվեին։ Ինչի պակաս եք զգում դուք որպես երիտասարդ մասնագետ։ Չեմ կարա ասեմ, թե ոչ մի գործ չի արվել այդ ուղությունով, չեմ կարա ասեմ, թե նորություններ չկա, իսկապես կա, լիքը լավ բաներ կան, բայց մեկա ես չեմ կարա ասեմ, որ մեր մոտ երիտասարդները կարող են այնպես աճել, ինչպես ասենք արտերկրում։ Չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, ես երևի այդքան կյանք տեսած չէ, որ ասեմ ինչ-ինչ մարդիկ ինչ մտցնեն, ինչ անեն, բայց ես կուզեմ, որ ավելի ուշադրություն դարձվի երիտասարդների աշխատանքին։ Երիտասարդը ավարտում է, ես ավարտել եմ ռուսաց լեզու գրականություն, բայց աշխատում եմ ռիելտոր։ Ուզում եմ ասեմ, ինձ համար կարողանա մասնագիտությամբ աշխատել։ Կարողանան, այո, մի քիչ հնարավորություններ ընձեռվի մեր երիտասարդներին աշխատանքի ամենաշատ։ Զվարճանքները բան այդ ամեն ինչ մարդ երևի իր համար կարող է ինչ որտեղ ստեղծել, բայց եթե հնարավորություն հնարավորություն լինի աշխատանքը մի քիչ բարելավեն այդ բնակավարը հոյակապ կլինի։ Շնորհակալություն Զարնե, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ ձեր աշխատանքում։ Ուսանք Արցախում ձեր աշխատանքը ավելի բարվոք կլինի։ Շնորհակալ։ Եվ ամեն ինչ, ինչ ուզում եք տեսնել Արցախում, որպես Արցախի բնակիչ երիտասարդ, կտեսնեք։ Շնորհակալություն հագեցած զրույցի համար։ Հաջողություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Իմ ընկեր դատարկություն Ավելոր դույսեր մաշված նկար Կակատում են ու սերնին Կարծիքն է եթերում օրվա մայիսի 21-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփա 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ստեփանակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում է ապրում Արցախյան գոյապայքարի մասնակից Երվանդ Ավանեսյանը։ Նա իր 4 ворթիների հետ զինվորագրվել էր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այսօր դուք կլսեք Քնարբաբանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մարտակերտի շրջանի ծմակահող գյուղից Երվանդ Ավանեսյանը Արցախյան պատերազմը սկսվելուն պես 4 ворթիների հետ շտապեց միանալ կամավորական ջոկատներին։ Կրվի ժամանակ տղաներից մեկը զոհվեց, երկուսն էլ առ այսօր շարունակում են զինվորական ծառայությունը պատրոնում տնելիս իրար, համ պոստում տնելիս իրար, ինձ իավս, ենա ձին նկարած գազետում, որպես տրանսպորտ ամնտեղել ես ալում, չէ թալիս չացալում ես։ Արդեն վար վարիկազել էր ավարմոյթը հասակներին բացն թողում, արդեն մունք այնտեղից է մենք տարել։ Չորս տղիս մինգեն ես միասին յանս է շարմանից։ Ու է մինի զոհմտուվար նես ներգուցին, երկուսը ծառայում են հիմա, մեկը Մադաղեսա, առաջեգծում, մյուսը Սարխավանդա։ Երկուսներ հիմայով են առաջնագծում։ Սմոքպիտի մեր հողը պահենք։ Եթե որևէ մինտան լինի, ես մնան առաջեգծում։ Լալյում եմ գերդնյան։ Բանկի չուն վար կարեն մեզ հաղթեն։ Դիզա դե Թուրքիան Իրան ցեղասպանությունը հրալա 15 թվականին, բայց մենք կարեցան։ Եվ հիմա էլ Ադրբեջանը որքաներ տեսքին է, տենչնան կարեցի։ Են Իրան խսելին իշում։ Դեմս որը կամա դիզա զոհն տամ բացյուրանք ուրգտական զոհստան չնան հակահարված են ստանում։ Երվանդ պապի հետ հանդիպման ժամանակ առաջնագծում էլի լարված իրավիճակ էր։ Հարցրի արդյոք չի անհանգստանում տղաների համար, ինչին զրուցակիցս առանց վարանելու պատասխանեց։ Դու դասարտորես թամթամփամը վասինչանս։ Պետք է մորասնամել հողը պաշտպանենք, որպեսզի կարենք ստեղապել։ Գյուղի կյանքից Երվանդ պապը չի բողոքում, միայն թե վերջին տարիներին գյուղատնտեսական կորուստներն ավելի շատ են, քան եկամուտը։ Շենիկյալքը նորմալ, քիչ չի։ Ասալով աշխատում է ուգուտ։ Դիզա դժվար է, մենք կարող չկնեմ չարչարած եկամուտ ստանա։ Ահա անասնապահության զբաղվում, զբաղվում։ Ուղղակի դե դժվար է նաև որ մարդիկ կարող չեն այդ տեխնիկայից օգտվեն, սալյարքան թանգա, պենսիաստան ուղիղ պիտի եկամուտուն։ Պիտի որևէ մի քնակ գնին, իջանք ներամխեին իլի։ Թակիլերա պյուրումս, տանումս արտանում, ես տեսում, я առաջ տարավ, я կարգոտը երկու տարավ։ Ժողովուրդը ուժի չափ աշխատում է այն ժողովուրդը մարոզություն չկա։ Դա հետ էլ կարում չէ։ Պրոստը ժողովուրդը պետությունը պիտի падեշ կանի իժանկիները որոշ չափ։ Խոտահարքի ժամանակ ես նախնանալան հենց դարեն իմի։ Դարազում Ֆիորոնում չամ դարազավ հարնքան։ Պոնենգի տեխնիկան է թափած, դե տեխնիկան էլ պիրումս, քջարեն քան թանգյանստում, որ լավա հեվան չպահես, խոչարես չեն պահես։ Զրուցակիցս բացատրում է, որ միայն թոշակով անհնար է ապրել, այսօր էլ չնայած տարիքին եւ անասուններ է պահում եւ բանջարանոց մշակում։ Երկու ընտանիքին 22 կիլո հեվան կովա։ Իմ քեսի մեծ դրամսա քեսի իմսա։ Դե ես եմ պահում, իրանք ահրեն ծառայության մեջին, ուզած չուզած պիտի մինե պահի։ Կատնամը թեր կանջախ մեզ է բավարարում երկու ընտանիքն է բավարարում, դի կատն չկա, որովհետև արոտավարը շատ հեռու է։ Չնայման գնալացքան նա համ մշտություն ցակորչուն, համ կատնատությունն է պակասում։ Երկրորդն էլ մեսի ունք օգտ խաղունք։ Օգտը ծախողնա խաղ։ Կամա հասես ցուլիկս, ես կամեսա 1800-ն յորն, բաս ես փաչամ իրանց կողքը։ Մեսի յորոնում, ասում երկու կիս։ Իմ տարած մեսի երկու կիսն ի ծախ։ Շեն այդ ծախես։ Որ թմկապեք չկա։ Աստվածությանը չամս մինաբերացի, ասմս երկու կողմ տանն ծախին։ Դա հա, ընկապեկը կանող յորսոն, բասվաշեն մնանն։ Շեն հերիվան երեն իրեն չմն։ Մինի մհենգա տա, մինի մինամ սան երնա տա։ Մինի կամ մնան նյումա, դու սման չմասես, բա փողը տամ չես։ Լո հարցերա, է։ Երվանդ պապը երանությամբ է հիշում, թե ինչ հարուստ գյուղ էր ծմակահողը մինչև Արցախյան պատերազմը։ Մեր շենը առաջի տեղնալան, ապրելս գնա հովագյուղին ինչ։ Օթարը գյուղը մնա խոզալոմից դեր հա տավարա ասում չէ, տավարա ավելի շատ ալել։ Դեն հինգ քունը տա, ոչ եփականություն տա, ոչ մսպահե, ոչ մսպահե մի պեսավ կայս։ Սոմայստան մեշկալը յորոնում։ 15 օր նահերի չանում։ 30-30 մայդ փողում ստանում։ Գիտեմ, լուսին հախտամ, գազին հախտամ, թահիվանին խարջտամ։ Փողը խաշեվալի։ Հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ ուսացող հայ ժողովուրդս։ Անտովանյավ սուրբ եւ պատվական Խաչիվտկով իղավության, Թրքիա, Հերևելի եւ Աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գույքյան փառավորել, ըստ քեզ անթոր եւ անծրբող քույր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Պատմությունը տասմա չարչար Ստացել են քեզ նվաճել Այսօրվա մեր եթրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ալբրեխտ Դյուրերը, գերմանացի գեղանկարիչ, փորագրիչ, հույս եվրոպացի նկարիչների մեջ արվեստի առաջին տեսաբանը։ Շարլ Ալբեր Գոբան, շվեյցարացի քաղաքական գործիչ, իրավաբան, գրող, Նոբելյան մրցանակակիր։ Լուի Ռենոն, ֆրանսիացի իրավաբան, Նոբելյան մրցանակակիր։ Լևոն Վիկտոր Օգյուст Բուրժուան, ֆրանսիացի պետական գործիչ, իրավաբան, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր։ Վիլեմ Էնդհովենը, Նիդերլանդացի ֆիզիոլոգ, էլեկտրասրտագրության հիմնադիր, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Անդրեյ Սախարովը, ֆիզիկոս, ԽՍՀՄ գիտությունների ազգային ակադեմիկոս, խորթային առաջին ջրածնային ռումբի հեղինակներից մեկը։ Բենգտ Ինգեմար Սամուելսոնը, շվեդ կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում։ Գյունտեր Բլոբելը, ցակմով գերմանացի, ամերիկացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում։ Մենգիստու Հայել Մարիամը, Եթովպայի զինվորական պետական գործիչ համարվում է 20-րդ դարի դաժան բռնակալներից մեկը։ Իվան Բելան, առաջին սլովակ տեզերագնացը, Ադամ Ուեն Գոնթին, կանադացի ռոքերաժիշտ, նախկին վոկալիստ, ռիթմ գիտարահար, Ջուզեպե Ակուարան, իտալացի ֆուտբոլիստ, Ես այսօր փոխում եմ տես Կես գիշերին Քո սիրո հետ փոխում եմ տես Կես գիշերին Ինքդ կես խապեցիր տես Ինքդ կես խապեցիր Խաչեցիր մեր սերը դու Քո սերը խաչեցիր Մի կանչիր ինձ իմ սեր, ինձ մի կանչիր Գործրիկ սերը մեր, մենք գործրին Վերջացավ պշկություն Ավաղ չկա Մորացիր ինձ իմ սեր մորացիր էլ չկա Ես այսօր փոխում եմ տես կես գիշերի Քոսիո հետ փոխում եմ տես կես գիշերի Ինքդ քեզ խաբեցիր տես ինքդ քեզ խաբեցիր faceți mesere tu Cosere faceți Mis faniriți Inseriți mis faniriți Morați Inseriți Karol czekam. Ha! az egy színha kúszandó ոտքեր ու մի անհույս կարով ես այս ուղին փոխել